kafe kita yaitu uang kafe tapi ono dasare kita coba kita kesi olah olah ini ronda sokoi pun Wong yang hati nanti. Wes tetu nanti tak kandole umat Nabi Musa bisa tahu umat Nabi Musa kita ini jangan jangan tidak kita. Wa anzalak tawrata wal injil Allah nurunake kitab Taurat lan nurunake kitab Injil. Lawes kok diarani kafir? Lejani kafir, merubah kita nanti masalah keyakinan. Bong Yahudi, narani yang yakin dan hati muslim anaknya Gusti Allah. Waqad hati Yahudu Muzair ibn Allah. Wong Kristen marani Nabi Isa anaknya Gusti Allah. Waqad hati Nasara Nasir ibn Allah. ذلك قولهم بأفواههم baharwane nggih mulya nek maknane jani ka kauluhum bi afwahihim iku cocok saya uji nasron dengan ini cocok padahal baharwane itu priantin ahlus Pondo Ancer Mecut Jasolo bahasanya bahasa sing halus tapi mana yudhari'una kalam yalikum qawlum li'afwahim dan maknanya cocote Bilang pun kalau itu dengan pakai bahasa Royal Dina, yang dulu yang bilang lebih, itu malah saya itu. Jauh yang bilang lebih, dan jauh yang bilang asalnya, sampai nanti itu kelahiran. nggone Taurat lan nggone Injil kuwi diceramake liwat Jawa Quran Jilidomo Surat Al-Ahraf Al-Nadina yastati'una al-Rasul al-Nabi yal-Ummi yal-Lazi la vida. kanjeng Nabi Muhammad. Jelas utama utama makhluk sakdur. Paling utama manusia sakdur yang pemisah. Wan Islam sing paling utama Nabi Nabi sing paling utama sing dianggap dadi utusan. Sing dianggap dadi utusan paling utama ulul azmi. Ana lima. Lima mau paling utama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling utama. Lalu itu tiga model. utama-utamanya Al-Qur'an Al-Qur'an disebut หรือเดียวน้องก็เป็นชาลาไม่เอาน้องถ้าอาคุณไม่เอาเลยแต่ดีนาบิโรฮันมาซึ่งจะที่อุตโตมองอุตามาในนามเลสันเดียร์พฤติกาเวนไอชอนมูเลสไรสมอจอบุลิสันนอกวันในก็อาจจะเกิดอาวุธคุณเนี่ยที่เราจะมาพิจารณาเราต้องกระโดด Mosa panjen aku jadi satu lelom teka, satu lelom, sapa ngomong malah kolok-kolok. Ngomong-ngomong, malah jadi kafir ya. Berkorak percaya Quran. Dalam sulimale, justru surat Al-Arab. alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladzina yattabi'una maktuban inda rusaymana turisane bin tawradi la mana kita taura ya ono wal injil la mana kita injil ya ono jadi namanya kan di nabi an-nabiyya al-ummiyya tawradi ono no è no, di ronda io vai, io arrivo alla rima a maladi, keyakinan vai di ronda sampai sampai kita sih, merespon pertolongan kita, Taurat riwat Musa, Injil riwat Nabi Isa. sampai Quran ini diwenehno ya ala kita pihe wong kang kita lima kapurna jadi dengan Quran jadi ada damai dan dan makhluk Allah Niku nak sumi bahasanya huruf C. Ma istighfar mengambil arti pertanyaan. Sentemuruh bahasanya huruf C. Tulisannya alif B iya. Menulis ojo B dari alif. Lima. maknanya kerana Allah lima ampun diberi alih jadi jangan lalu tulis menulis ya, bahasa amma ya tasa alih bagi makhlukkan syirik lima takulu nama ala takhalu lima takulu kerana Allah takfuru nabungu budi sila kabeh di ayat di tadi melawan ayat-ayat ya Allah. Wis cek sekarang Al-Quran ono. Nah, ini di Taurat ya ono. Nah, ini Ejil ya ono. Orang diyakini, orang diimanake, ono langsung Allah. Wa antun tasyadun kale kai sirokafe, tasyadun dumik sari sirokafe. Dua mojok. jadi sebabnya mandul jadi sakit sama ngajari majelis taklim misalnya baca uang sendu maksiat maksiat jelas ini itu jadi orang ngerti belum mengerti ngerti orang itu haram itu ngerti belum mengerti ngerti Aku ngerti kan mau nekjo, ngomong-ngomong, ini kalau disuruh ngapain, apa yang aku ngerti? Aku mau itu nafsu. Karakter atau karakter itu masa rahasia. Aku kalau kita cek, waktu aku tidak ada rahasia yang ada sama mengerti lah itu. Waktu yang gila, aku sama nak orang yang gila, aku bukanlah dilacak atau sunnah itu lah. Parah yang gila, aku lebih ingin menonton, tapi kan, orang besar ya. Jadi, waktu yang gila, aku memang tidak ngerti itu. salah. Mau lagi tasawuf salah, nanti. ini mana? Mereka Allah saya keyakinannya dirubah. Ini Allah saya nyampur. Nyampur dia. Separuh benar, separuh salah. Ini konten. Jadi diudahin mana? Ya ahlal kitabi, hei, wong kafe kitabi. Lima, tarbitu nalahakto, krono opo, nyampur aja siro kafe alhakto, enggaram sakto. Mencantum di bakti lawan barang sejua. Ya, gue percaya dengan gue Allah. Ini tak gelap sama kan Padahal, ngikuti kanjeng nabi jamnya kunci apa itu kemarin barang akhir campur barang barang maka semua nama orang gunung berdaki di kafe alhak kok enggaran kan hak wa antum ta'lamun khalaqa ila kafe itu ngerti nah itu barang hak apa sih disebut hak itu si pakai kanjeng nabi Itu sebenarnya kita tahu aja lah. Eh, nah, Sifatnya kanji Nabi, ngomongane, gede dulu, sesifat, ganteng, rambutnya ngombak banyu, ngono orang. Ini pun diwali, itu dikanda dikandakan namanya, ini sahabat dulu. Muhammad Nabi akhir zaman itu oleh dulu jadi Idris. Islam gampang. gampang jadi orang Islam tetap mantep dengan negara Islam. Tapi kafir kita itu mahal nakal. tapi yang membantu terhadap juga Israel, umat Nabi Musa, kafe-kafe itu kan. Dan yang Israel sing Islam kata, umat Nabi Musa sing Islam namun mereka umhawari. acción, café, café, ni a tener un pasame de lices, yo, ala, y la tira mamá, se enseñe por la sangre, que se tuva la mía. Bangsa Indonesia ini bangsa yang bertakwa. Di guru masanya benar. Baru ini kebelakasan. Orang-orang yang takwa kafir ini Wong takwa mesti Islam. Kafir ora berhubung taklim. Karena sama mendiko bangsa Indonesia sebagian besar beragama Islam. Benar. Tapi saya kafir, bilang-bilang, saya Yahudi, Nasrani, Sese katolik, se protestan, Buddha, Hindu, Pabuju. Sampai-sampai bilang-bilang. Nah, terus sama saya yakin, gặp phải thì không thế sampai kafe kita bisa dimaksud yaitu mengira muji ngomong-ngomong mà ngomong ringan pengikut gue daftar masuk mà ya itu không có Islam engkau nih sore kafir này. Itu nanti dakoni pada ruangannya. Loh. Dapat kemarin kata dari mana? Yo, ketemu Islam dari itu. Ngolong kamu ini ngolong jati. Kalau ini kita itu siap nyasepi wong-wong sing kaya ngono ketegasan. Lho iki diterangake dari waktu ono oh, sing ngene. Padha guru rombongan Islam, bersolek pembaliknya. Jadi, penguang Islam itu mana? Penguang Islam itu ya orang sing umat Islam. Ini orang sing ragu-ragu. Kalau kudu Islam, kalau kudu Allah, Allah. Lah orang sing ngomong itu jadi ini cerahnya kafir kita gitu. Bakorat sahih batin, jahatan Al-Quran. Aminum, kode iman lagi wakasnya. Bila di dalam Quran pun dilakukan di temuran agar ala lazina alami nata sebuah maka sehingga beriman. Bahkan narari e jalan kari tanerima. Bukan itu. Tidak kan, masa Islam tapi. Tapi itu, Nah, eh, waktu kamu turun mau turun mengur anak kamu, akhirin eh, dalam akhirnya, besok hari, baik, lupa mana? Pelan lalu yang ciri, dan uang esam-esam yang ciri nanti potong dari sebab kamu ini, mana? Jadi semasa esam itu, bisa dari mana? Lupa hmm, mana? Jadi mana? maka itu berawal itu temennya aku sebenarnya kalau jadi satu ya kok kemudian mana ini nah ini organisasi A sedang murah jadi murah tujuh kursi karena ini udah nyepi kan dan di sing endah Quran itu menangake macam ini jadi wong cara bahasa itu wong lenca lenca banyak kita sebagai muslim di sini tenanan. Walaupun dosen-dosen-dosen sampai nyumlah, Wong Islam sehubung senajan omahnya diri-diri. Dosen-dosen-dosen. Menggunakan keseluruhan, itu gampang. Nonton, ini yang mau perselisihan, Niku ana sing pantai podo benere, nek ana sing terono kurang ilmu nek niku Ana sing muni iman. Kuwi ojo percaya rene iki iki nang iki nang biasa. Ojo percaya kejoko wong sing ngikuti agamamu sing Yahudi kon Yahudi terus apa nerak Yahudi ojo film sing Kristen yo ono gue pokoknya nara Kristen ojo film Nah, mesin itu mati, berarti pulang ke rumah kata. Di surga, ditunggu di sana. Oh, lu mantep, Lo sering nonton surat kabar. Nah, ada berita kematian. Telah pulang ke rumah Bapak. Di surga. Mulai itu. Lupa saya itu benar gitu. Percayanya nanti. Tolong saya nyerahkan masalah Islam di ini. Itu dengan terus kotak kami itu. Jadi, cara kata kan materi Allah tentang diserta. Iya yang punya serta Allah. Benar yang punya serta Allah. Tapi tempat diserta. bisa. ada di sana, itu menunggu orang-orang asalis kalau mati itu. Oh, Mantap ya, eh, Masya Allah. Saatnya, kalau saatnya. Berani ada kok. Dasarnya ngambil sing halus, dia kerja hanya di Pokoknya dia kerja. Ila imam tapi hati nanti ke Joko Marwah. Allah tapi akan amat sopoh Allah di وبه شكور وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى Wong Yahudi ngomong orang bakal mlebu swarga kejaba wong Yahudi. Wong Nasrani yang ngomong orang bakal mlebu suatu merah Nasrani. Nah, terus Gusti Allah mulai. kita apa nih itu omong arah arah kami ngomong unai mau ngomong mul aku bulan aku ini pun pun saja ini tanda leo nasi warjo nasi tikun yang lebih sehingga dia sebenarnya tanda leo nasi warjo istirahat wong nasrani terus aja nabi nanggapi tapi malah dia anggap dalam yo berjuang terus tapi man aslama wajah wujudnya wong sing Islam sing berjuang man aslama Lalu akhirnya Tuhan aku ini, uang kafir-kafir kita dulu ini. Inna lujana, saat temannya ketujuh, ketujuh, ketujuh, itu ketujuh, saya sampai Allah. Wijaya ketujuh sebenar, itu wijaya ketujuh sebenarnya Allah. Ayo kita akan hubungannya Rengene wala atur Jadi hanya itu hanya sendiri. Ngomong. Turun-turun. Pergi tengah-tengah. Jadi dari Islam bingung. Lepas ah, mana? Mereka orang misalnya ngomong ya ngomong. Mulang kebenak-kebenak di Bikin aku lah Islam mulang kaya biasanya mereka setengah enam. Terus orang tunjangan nak Ini cucu memang anak bagi itu apa itu siaga setengah enam lu orang tuh angkat ini ayah wangnya dia ngomong ngomong kepalanya berani berani karena aku minum illa lima tapi hati nakum ini kita jengkropnya ada kalau ulang satu dalil liyane Islam sah pasti pasti disiki kamar Auhan yuku atawa yen nomadone sapa wong Islam sing sira kabeh ku nek kuwi dipaduri cara wong Islam dadi kaya jawa dadi auhan kan dadi kaya Ini adalah ana ing rasane pengen kan hati besok mesti mau kiamat mau dan masa gue di omong-omongin wong Islam Kristen jelas ayo ayo ini jarak itu mangsane agama paling benar ayo ayo minal fadla fi ajina kada nabi dijawi kusti Allah konmunan hodane kaya rong jawi di wong asrami pur jawa sirah Muhammad minal fadla sakamre anugrah fadla fadla itu dasa Quran dasa Arab nanti jawa jalan anugrah anugerah itu anugerah itu pemberian yang luar biasa mulanya kita besok yang itu suatu yang itu jelas fajar sambil kesti Allah Pemotoran awal-awalan buat tak ilah bila yang akan dimisipisan Orang nanti senang deh Gajaran yang dibekak kecil Maksud Allah contoh emas selalu juga emas kecil di luar negara itulah hawala wala kuasa yang kurangan ya sama dan itu sampai berdina oleh Rasulullah hawala yang sepuluh umur sampai di sana dulu Pak Muhammad jadinya besok bilang Masa Subhanallah, Alhamdulillah, Allah ilah, Allah bisa tiga RT pertamanya tak taman cuma itu dari mereka bulat balik yang pertama mana itu mulai nanti ono hati sing nerangake sakit di fakulti wonten ing jamak sore inna adna ahli jannati mahjilatan kawutane inna adna ahli jannati mahjilatan 八类真别真别的大家的阿弥陀佛的德，每天的五芒果大餐，可是生活在了南山的家里的地方里。Kita harus melakukan kesempatan yang sangat baik. Tapi sekarang itu juga harus dilakukan. itu semua ruang ya ini dan yang ini sederhana membuka wajah nabi ambil sama waktu waktu suatu ruang ya ini ruangnya tinggi banget sama suatu itu perbandingan jadi kesannya malam arham itu bulan jenengan pasti tengene majarane itu saya nggak mau majarane itu itu rupanya saya ngalam itu mulai itu tidak sudah ini tidak jangan kau berdiri dari sejarah Panjenengan nalika tengene ngajarane itu karo sak niki teng dina Sama sakitnya apa? Nek sakit ini, nah ya, karek pirang persen kira-kira. Ambane, jadi masalah itu kalau dekat Ini menang. Ini pertandingan. Tak sembendek. Ngaram dosane iki nek dalam kan, dene kalau ngaram barang, bodo karo perbandingnya ngaram iki. Macam iki karo dosa. Mau ngaram barang, sakang kan nyake kali ngaram akhirat, keluarga sampeyan kan ekstra neraka kan yang kampung. Perbandingnya bodo karo Bagaimana sih waktu itu? Mau ada, mau ada, mau ada, mau ada, mau Mulane kita bisa memperbaiki kanjur meningkatkan ngamal ngamal sholat itu bersama dengan jalan yang malah Jadi namanya pajak. Jadi pajak itu pemberian yang luar biasa. Kami yang itu agak itu. Upamanya sampai gajah pembantu. ini mengajarani kasus ini tentu membantu mengenai jadi tamu. Maka juga satu nah, wajibnya. Pembantu. Sangkan kata pembantu. Janji. Malah jenengan menghormati dalam jenengan. Janji bisa bulan dalam atas Islam adalah kristeri. Ya, mana esok-esok itu. Mereka tidak sampai kali ini mersi. Mersi mondor mungkin mersi. Selanjutnya dua kali. Melunai kecil berubah kau. Allah yang kandal di paling akhir pancing bom bom ya syahu karena syakir sopoh Allah yang mana. Sampai saya Allah, diparingi diparingi dening Nabi sak kersane nasul sak kersane Allah paling gede Allah sing bisa kan luar pada kembar pada Ali murtad kamu jangan ya tak suruh mengusahakan jorka Allah bila mati kehilangan rahmatnya Allah Ibu bersakai hanseng kau Karena seakai syafra Allah hikmah Wallahu wifakil adim Allah kita adilai anugerah Dan asyik sunnah Allah Amin ahli 对呀，对呀。